Aquí estamos con el tren de la música. Gracias por su preferencia. Antes de continuar, mandamos un gran saludo donde quiera que estén a Sebastián y a Melissa Sebastián. Y no se les olvide, el saludo para Erika de parte de Sebastián. Ah, sí, muy especial. <laughs> No, pero está bien. Yo no tengo nada que ver con eso, ya estoy afuera de todo eso. Sigue. Ahora Jocelyn nos dirá una bonita fábula de Jean de La Fontaine que se titula Le Livre, el de tortue. Adelante, Jocelyn. Rien ne de courir. il faut partir à point. Le lièvre et la tortue ils sont d'un témoignage. Gadjon, dites celle-ci, qui vous notre Si tout que moi c'est vous. tout. »« et vous sage, répartit l'animal le jeu. Ma commère, il faut, il vous faut bouger avec quatre ans de le voir. Ce genou, je perds encore. Et si vous faites, et de tout doux. On près ferait debout les enjeux. Savoir quoi Ce n'est pas l'affaire, ni de quel douche l'on l'encombie. Notre élève n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ce qu'il faut lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne du chien, du chien, le renvoie au câlin et leur fait arpenter le land. douce du temps de reste pour voter pour dormir et pour écoute, Écoutez. »« vient bien vent il laissait la tortue. Elle train train de tour. Il part, elle s'arbatue, Il se hâte vers l'entour. Lui cependant méprise une telle victoire. Tiens la gagure au pouvoir. Crois qu'il y a de son honneur. De partie tard, il brûle, il se repose, il s'amuse à tout autre chose. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais le long qu'il fit fourrer, ben, la tortue revoit le premier. Eh bien, déclara-t-elle, avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse Moi l'emportais. Et qu'est-ce que sera-ce si vous portiez une maison Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, estoy muy orgulloso de escuchar a Jocelyn recitar esa fábula. Sí, muy bueno. Entonces, después de Jocelyn, a ver, dígame, con una sola palabra, ¿qué es lo que más le gusta hacer en sus ratos libres? ¿Camina? Moi, j'aime le cinéma. J'aime le cinéma Ok. ¿Y toi, Jocelyn? Et mm, moi, Hmm, j'aime lire. Ah, tu aimes lire Ouh, ça, c'est pas souvent qu'on entend dire ça ici. Les enfants n'aiment pas lire. Et toi Moi, j'aime dormir. Oh, oh. Elle aime dormir. Elle aime oh. dormir. Moi, mhm. j'aime chanter. Oh, oh, <laughs> que cosa. Mira, una vez la, la escuché cantar. todos los germenes del baño se, me, se esconden porque se fue corriendo. <laughs> Mi baño está limpiecito siempre. Ah, no, no, pero no sé, pero <laughs> nunca también fue en tu baño por eso, pero esa pura mentira. Es para jugar contigo, sí. Mm. Pero ya una, un día ella va a cantar para nosotros, ¿eh? ¿Sí? Oh. Eh, ok, ¿Y vamos a comprar el CD? Claro. Claro, sí. No, a nosotros es regalado, ¿no? Y eh, somos los privilegiados, ¿no? Siempre de colado, siempre. Bueno, y toi, Alba, qu'est-ce que tu aimes faire J'aime faire la fête. Ah, elle aime faire la fête. Jocelyne, hmm? quel âge as-tu J'ai 14 ans. 14 ans Ah, 14 ans. Et qu'est-ce que tu aimes faire J'aime aller au cinéma euh, avec mm, mes amis. Mm-hmm. Et qui encore Et quand est-ce que tu vas inviter le professeur pour aller avec toi Ah, pero tú sé, el profe quiere siempre ir de colado, ¿eh? De colado, no, a mí no me gusta, eh, no me gusta gastar, me gusta gastar, yo no tengo dinero, son ricas, yo oh, estoy muy pobre. Profe, profe, pero ya el próximo año va a cumplir 15 años Jocelyn. Ay, mira, tenemos que hablar con las, los papás. Ella, eh, los papás tienen que pagar un viaje por todos nosotros a París. ¿Qué te parece, Jocelyn? Dime. Pues eh, muy bien. <laughs> vamos a festear, eh, se dice, sur les Champs-Élysées, et eh, vamos a visitar la Tour Eiffel, vamos a ver lac de Triomphe, on va se promener sur les bords de la Seine. Y hay que invitar a Toño. También quiere ir, parece. Toño, ¿quiere ir de colado también? No hay problema. Toño siempre está dispuesto. Toño, ya, te anoté en la lista, ¿ok? Qué bueno. Vamos a ver. Vamos a escuchar una canción, ¿no? Hace tiempo que no, no escuchamos a nadie. Va a ser Juliet Greco, ¿ok? Y eh, vamos a pedir a Juliet Greco de interpretar para nosotros una canción muy, muy interesante. Y la música está muy preciosa. Se llama Mon Homme. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups. Il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru afin d'oublier, j'ai bu, rien à faire. J'ai pas pu. Quand il me dit viens, je suis comme un chien. Y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement que j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir à la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau. Oh. No, pero no es para mí, para ustedes. <laughs> No, ya lo está cantando para mí, ¿no? Ok, niñas, otra pregunta. Dígame una cosa. Si usted tenían que exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, ¿de qué manera lo harían? Carolina. Em, pues bailando. Bailando. Sí. Carmina. Yo escribiendo. Escribiendo. ¿Y tú, Jocelyn? Pues también escribiendo. Escribiendo, ¿eh? Ah, pero no tenemos que pedir a la copilota copiloto porque ya dice que le gusta cantar. Cantar, ¿eh? Sí, se cree artista. ¿De verdad? Sí. ¿Te crees artista? ¿Quieres ser cantante? no. porque está estudiando la ley? Eh, ¿Quieres ser abogada? La ley es ¿Eh? ¿Quieres ser abogada y una abogada que canta, eh? Sí. Ay, pero esas dos cosas no van juntos, ¿no? En el día de la noche, profe. ¡Ah! <laughs> día de la noche. Ay, qué bueno, qué inteligente. Me convierto. Ay, qué, inteligente la muchacha. Ay, pero no lo pensaba. Ya, qué bueno. Bueno, Jocelyn, pues dime una cosa. Si tienes que visitar un país, supone que yo tengo mucho dinero y los regalo un viaje a cada uno de ustedes. Dígame, ¿qué países le gustaría conocer y por qué? La pregunta es para ti, Carolina. Bueno, mm, déjeme pensar tantito. Bueno, no. Yo sé que quiero ir a Inglaterra, a Londres en especial, porque es una ciudad como que bien interesante y así antigua, hay mucho que hacer, mucho donde visitar. Por ejemplo, quiero subirme a London y poder observar todas las ciudades de arriba. Y además que Tal vez suene un poquito chistoso, pero quiero pasar por el, por el puente de Londres. <laughs> y esa es una, segunda canción de que el puente de Londres se va a caer, se va falling down, falling down, falling down. London Bridge falling down, my fair lady. Oh, aquí en Londres. <laughs> Bueno. Vamos a ver, ok, ya apuntamos, ¿eh? Eh, ¿eh? Carolina quiere ir a Londres. Vamos a ver a Jocelyn. Bueno, profe, pues a mí me gustaría mucho conocer Italia. Oye, le gustan los italianos, ¿eh? <laughs> Oh, los italianos, buongiorno. Oye, eh. profe. ¿Eh? No. A eh, comer el spaghetti, ¿eh? ¿Eh? Mm. La, la pizza, ¿no? Bueno, profe, es que la verdad a mí me gusta mucho su acento como que siento como que son muy vivos. ¡Oh! Ah, <laughs> ¡Vivos! muy Así lo le pondremos. ¿Eh? Así le pondremos. <laughs> Bueno, y aparte vi una película que se llama Comer, Rezar, mar Y me interesó mucho cómo hablaban con las manos. <laughs> me encantó. Eh, ¿Qué significa eso? No, ¿te gusta cuando la gente habla con las manos? Eh? No, son muy ¿eh? expresivos al hablar. Sí, con las manos, ¿eh? pero no, se puede acercar porque ya no te va a pegar las manos en la cara. <laughs> Tiene que quedarse lejos de porque ya te tira la mano así Vamos a ver, la misma pregunta a la señorita Carmina, que mira cómo está bien tranquila ya, ¿eh? Ella no hace ruido como <clears throat> alguien que yo conozco, ¿eh? <laughs> alguien tiene que poner el orden. ¿Eh? Carmina, Carmina. Dale, Carmina. ¿Qué país? A mí, a mí me gustaría Hawái. Hawaii! <laughs> sí, con los hula hoop. eh, y con e, los cocos. E, e, <laughs> y la música, ah, la música Hawaii. Ah, gusta Hawaii? Me gustan mucho los paisajes y pues las playas con esa agua clarita, transparente. Oye, oye, párate, párate, espérame un momentito. ¿Por qué tiene que ir a, Hawaii si tenemos aquí el Maviri, <laughs> tenemos aquí las glorias? ¿eh? ¿Eh? Igualitos, ¿no? El agua sobre El agua sobre Ay, qué un bueno. para ti. ¿Eh? Aloha. Aloha. No, no, Aloha. No. Y es que Ohana. Ojana, mira. Ohana. No. Ojana. <laughs> no. significa familia. Y la familia nunca te abandona. Ah. <laughs> Ni te olvida. Ay, y ahora, mira, una, una, una, una, pregunta, una pregunta ahora mismo, la misma pregunta por la conductora. Pues a mí me encantaría conocer Dubai. Por eso, que siempre la miraba, y dice, tiene cara, cara de árabe, ¿no? <laughs> Sí, Un poco, ¿eh? ay, ok. Sí. De árabe. Se me hace un país muy moderno, donde están los mejores tiendas, los mejores hoteles. ¿Te gusta gastar a la mujer? Sí, pero para eso necesito dinero. Ah. <laughs> Oh, mira, yo tengo dirección de tres bancos aquí. Bancomer, Banorte y, eh, eh, ¿qué más? Panamex. Eh, Panamex. Ya, yo conozco la dirección. Si, si tú quieres, yo te doy la dirección. Aquí hay mucho dinero. Pues sí, pero es que también el idioma. el idioma lo, también lo tendré que estudiar porque imagínense. Sí, ah, Sí, ah, ah, es difícil. Mira, hija mía, estaba eh, eh, peleando con el inglés, eh, con el francés. Imagínate, ahora mismo tiene que aprender árabe. Decir salam, alejam, alejam, salam y todo. No, me tendré que llevar un traductor. No, pero como tú eres muy inteligente, yo soy seguro que tú lo vas a lograr. Entonces, eh, ¿cuándo quieres ir? ¿Para empieza Pues como 10 años más. Uh, va a tener una barba grande, así 10 años. Mira cómo te mira Toño. ¿Eh? Toño dice, uh, Saluda Toño en la cabina. Hola Toño. Tú vas a ser bien vieja, va a tener cuántos años, 20, 20 años en dos años, ¿eh? 30. Ah, va a ser bien vieja. ¿Y qué? Pero es un país que me encantaría conocer. No, tiene que ir cuando tiene 22, 23 años. Ah, bueno. Para que tú puedas hablar a con los, con los árabes, ¿eh? ¿Eh? Ay, qué bueno. Y ahora mismo, bueno, ya que yo sé eh, eh, los deseos de ustedes, Vamos por una canción, ¿ok? Y escucharemos una música, una canción, una. Déjame ver, que es de Alain Barrière, ¿eh? Y la canción se titula Mon amour qui viendra, mi amor que vendré. Vamos a ver. mais qui, qui viendra changer le cours de nos pauvres vies Mon amour, mais le sauras-tu jamais Y es tiempo de salir de sus sueños. <laughs> de regresar a los mochis, lo siento. Sí, ella estaba en Londres, y ella estaba en Italia, en Roma, ella estaba en Hawái, Honolulu, Hawái, y tú en Dubai. Yo estaba en la playa de los mochis. En el Maviri. <laughs> El, querido Maviri. Me el Maviri con los jejenes, jejenes, las moscas y el calor y todo. Me encanta. Cuando yo digo a la gente que estoy enamorado de Maviri, después que ha visitado las playas de Cancún, de Boca Chica, de todo eso, dice, pero ese señor está loco, está chiflado el señor. pero por le gusta más el Yo no sé por qué, cuando yo voy en Maviri, yo siento algo muy espiritual en Maviri. Es como que yo siento algo que no has sentido en muchos, o, en varios otros eh, eh, eh, lugares. lugares, Por eso que yo digo, cuando me muero, yo quiero que todos mis amigos, yo quiero que todos mis amigos me, me incineran, ¿sí? en un barco se van a Maviri y se va... ¿Usted conoce a pechocho Sí. Ok, que va a Pechocho es que pone todas mis cenizas alrededor para que se nos, yo pueda vivir con, con, ah, con ah, Pechocho. Yo quiero ser un delfín en mi vida próxima. Entonces va a buscar como compañero el Pechocho. Ah. Así es lo que yo quiero. Bueno, entonces después de una breve explicación de lo que va a hacer cuando se muera, profe. <laughs> Daremos las gracias a toda la gente que nos esté escuchando. En este momento es tiempo de llegar a la terminal y decir adiós. Agradecer a Carolina, a Jocelyn y a Carmina por acompañarnos este día. Ah, yo soy el conductor, pero ya nunca me hace caso nadie. Yo Continúo. <laughs> no es cierto, profe. Ah, muchas gracias, profe. No, es un placer, es un placer de tener a ustedes conmigo. Realmente yo soy muy orgulloso de tener eh, alumnos tan inteligentes. Real, es un placer de enseñar a usted. Y a ustedes, Radio Escuchas, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche por la frecuencia 820 de la M en la radio Udeo Llámenos al 818-2025 para decirnos su opinión sobre el programa. No lo olviden. Les deseamos un buen inicio de semana y hasta pronto. Au revoir. Un ou peut-être une nuit semblant crever le ciel et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruit d'ailes comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant d'un mille l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé main de moi. Retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, et des étoiles, comme avant dans mes rêves d'enfant. ciel et venant à nulle part surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit?